Andalusam Imamo ovdje sljedeću vrstu slabih hadisa, da je mezid fimo esanid. A to je, kažem, doslovno prije znači u stvari mezid, da se doda nešto u lancu prenosilaca koji je spojen ima neš, neki višak, višak nekog ravija, ima, ima viška ravi neki, nekako nešto ima u tom lancu. O čemu je riječ ovdje? Kaže, zjade to ravin, definicija tog, e, definicija te vrste slabog hadisa. Zjade to ravin fi esnaj senedi zahir i sal. Da ima viška jedan ravija u toku seneda lanca prenosilaca, koji inače taj lanac prenosilaca, bez tog ravije koji je višak, znači taj lanac je spojen, e, taj lanac prenosilaca spojen. I e, takva vrsta slabo se znala desiti, kao što imamo hadis od, e, od Abdullah ibn Barka, gdje on kaže od Sufjana prenosi, prenosi od Sufijana, od Rahmana ibn Jezida, od e, Busra ibn Ubejdulaha, kaže da je čuo Ebu Idrisa, da je on rekao čuje Vasilu i tako dalje, do kraja hadisa, od hadisa to je la težili su adal kubur, vola tu sadlu ideja, nemojte sjetiti na Kaburu, niti klanjajte prema njima, to je tekst hadisa hadis bilježi muslim u svojem sahihu. Međutim, ovdje u ovom tekstu, ovdje je problem u ovom hadisu, imamo jedan problem, a to je da u ovom hadisu imamo, imamo na dva mjesta imamo viška ravija. Dvojicu ravija ima viška. Koji prvo, prvi ravija, znači prvi, na prvom mjestu imamo Sufjana. Imamo Sufjana na samom početku. Da kaže Abdullah Mark prenosi od Sufjana ibn on Rahmana. A inače Abdullah Mark inače prenosi hadis Abdurrahmana ibn Zida. Znači na to mjesto. A onda imamo ovdje ovaj Ebu Idris, da kaže Busr ibn kaže čuo sa Ebu Idrisa. E, ovaj, e, da on prednosno. I onda dođe viška ravija jer je svakako u e, Busr ibn prenosi od vastili, svakako prenosi od njega. Sad uđe viška jedna ravija, otkud sad on uletio, otkud on. Dakle, znači ovo je zanimljivo ovaj rivaj, znači imamo dvojicu ravija koji su viška. Za jednog, se, znači, za jednog se zna da to je za Sufjana da je, da je ga greškom spomenuo Abdullah Mubarak. A onda, ovaj, onda imamo ovaj, za Ebu Idrisa, pardon, za Ebu Idrisa je Abdullah Marek da ga dodao, za Ebu Idrisa. A, a ovdje ovaj, za, za ovog Abdurrahman, za, za, što je dodan Sufjan, to su oni koji su prenosili od Abdullah Mubareka. Da, da su oni dodali, da su on dodali Sufjana tu od, za njega. Uglavnom, pojenta je ovdje. Znači, da ovdje ovdje nije ovaj, neš, nešto posebno ova vrsta. Pojenta u tome da se zna desiti u nekom lancu prenosilaca da ima viška ravija. Eh, kako se to može, eh, eh, koji su, znači, kako se to može otkriti, kako se može utvrditi, kad dolazi na stepen da je to, da utječe na slabost i tako dalje. Znači, uglavnom to ovaj, učenjaci Hadisa otkriju, ustanove. Ako se desi, znači to da takav lanac ima prenoslaca i, i znači, samo po sebi to ukazuje na slabost. Znači, može ukazivati na slabost. Ako taj hadis prenese drugi lanci prenosilaca koji prenosu vjerodostojnost zbirci, znači, a, e, taj drugi lanac u stvari potvrđuje njegovu vjerodostojnost, a ne na osnovu ovog koji imamo, koji imamo tu grešku da se doda neki ravija. Mada ova, ova vrsta hadisa, znači ona je malo jako rijetka i slabije ima, tako da ne treba se glavno ne zadržavati. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.